بسم الله الرحمن الرحيم وقياس ما ذكرنا أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوبا بطعم التمر فكان في معنى الماء المقيد وبالقياس أخذ أبو يوسف وقال لا يجوز التوضؤ به إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجوز التوضؤ به Xo'p, biz o'sha tahoratni rukunlari bo'lgan farzlarni o'rganib, o'sha tahoratni endi shartlari, o'sha rukunlarni ado qilishlikka nima shart? Shular haqida gapirayotgandik. Eng birinchi toza suv bo'lish kerak tahorat qilishga deb aytgan edik. ya'ni bir narsani suvi emas, masalan bir sharbat emas, kampot emas, e, suv bo'lish kerak deb aytgandikda. Mutlaq suv, muqayyat suv emas. Bir narsa bilan e, chegaralangan emas. Mutlaq yo yomg'ir suvi, qor suvi, dengiz suvi, daryo suvi shunaqalarda tahorat qilsa bo'ladi degandik. O'sha gaplarni o'qib aytdik. Endi aytayaptilarki, biz yuqorida o'sha zikr qilgan gaplarimizga qiyos qilsak, unda xurmo sharbati bilan tahorat qilish durust bo'lmaydi. Chunki u xurmoni sharbati degan gap turibdi-da endi. Mutlaq suv emas. Chunki u yerda suvni ta'mi o'zgaradi, shirin bo'lib qoladi. Va xurmoni ta'mi bilan suvni ta'mi e, mag'lub bo'lib, xurmolik g'olib bo'lib ketadi. Demak, bu mutlaq suv emas, muqayyat suv ma'nosida bo'lib qoladi. Mana shu qiyosni Abu Yusuf oldilar. Ya'ni Abu Yusuf aytadilar-ki, xurmo suvi, ya'ni bir suvga arablar shu xurmo tashlab qo'yar ekan, uni mazasi chiqar ekan suvga, o'sha suvda tahorat qilish joiz emas dedi. Abu Yusuf. Ha, lekin Abu Hanifa mana shu qiyosni tark qilib nas bilan, ya'ni hujjat bilan tark qiladilar. U o'sha Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ni hadislaridir. Bas Abu Hanifa xurmo suvi bilan tahorat qilishga ruxsat beradilar. Bu hadisni biz o'tgan darsimizda ham aytdik, o'sha e, payg'ambar alayhissalom Abu ibn Mas'uddan so'radilar, shu suvim bormi tahorat qilishga deb. Yo'q, faqat idishimda xurmoning sharbati bor deganlarida o'shani olgin deb u toza deb tahorat qiluvdilar ana shu asosda mana shu dalil bilan abu hanifa xurmo suvida tahorat qilsa bo'ladi degan gapni aytadilar وذكر في الجامع الصغير أن المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم وذكر في كتاب الصلاة يتوضأ به وإن تيمم معه أحب إليه وروى الحسن عن أبي حنيف أنه يجمع بينهما لا محالة وهو قول محمد Endi Jami Sag'ir kitobida zikr qilindiki, musofir odam suv topolmay qolsa va xurmo sharbatini topsa, tahorat qilish uchun. Unda o'sha xurmo sharbati bilan tahorat qiladi va keyin tayammum qilmaydi. Ya'ni o'sha tahorat to'liq tahorat hisoblanadi. Endi e, kitobi salat degan kitobda bo'lsa, zikr qilinadiki, xurmo sharbati bilan tahorat qilaveradi. Endi shu tahorat bilan tayammum ham qilsa o'sha menga suyukliroq dedilar. Ya'ni Abu Hanifa rahmatullohi alayh xurmo sharbati bilan tahorat qilsa kamol tahorat bo'ladi dedilar bir gapda, ikkinchi gaplarida tahorat qilib orqasidan tayammum ham qilsa beshubha bo'ladi. Mana shu menga suyukliroq dedilar. Demak, Hasan Abu Hanifadan rivoyat qilgan gap u kishi demak e, ikkovini jamlar ekanlar. suv yo'q yerda xurmo sharbati bilan tahorat qilib, keyin tayammum qilib ikkovini jamlar ekanlar. Tahorat bilan tayammumda albatta. Muhammadning gaplari ham shu bo'ldi. Mana mazhabimiz sohiblari 3 ta kishini mana shu yerdagi xurmo sharbati haqidagi javoblari bizga ma'lum bo'ldi. Abu Yusuf xurmo sharbati bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Chunki u suvlikdan chiqib sharbatlikka aylanib qoldi dedi. Imom Abu Hanifani eng yaqin, eng katta shogirdlari. Abu Hanifani o'zlari bo'lsa, xurmo e, sharbati bilan tahorat qilsa bo'ladi, kifoya qiladi dedilar. Yana bir gaplarida tahoratdan keyin tayammum ham qilsa yaxshi bo'ladi dedilar. Yana bir shogirdlari Imom Muhammad bo'lsa, albatta tahorat qilib xurmo sharbati bo'lsa o'shan bilan va tayammum ham qilsin dedi. Demak Muhammad tahoratga tayammumni qo'ysin. Bu nima degani bu? O'sha tahoratda suv bilan emas, xurmoni suvi bilan, xurmoni sharbati bilan qilingan tahoratda biroz shak bor tahoratligida. O'shuning uchun tayammum qilasin deyapti. Abu Hanifa shak yo'q, o'sha o'zi tahoratga yetadi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat qilganlar deyaptilar. Lekin keyin tayammum qilsa yana yaxshi deb qo'ydilar shunchalik. U albatta qilsin demadilar tayammumni. Imom Abu Yusuf bo'lsa xurmo sharbati bilan tahorat qilib bo'lmaydi dedilar. Bu uchovi gapni hali biz butun dars davomida e, dalillarini ko'ramiz. وروى نوح في الجامع المروزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك وقال لا يتوضأ به ولكنه يتيمم وهو الذي استقر عليه قوله وكذا قال نوح وبه أخذ أبو يوسف ومالك والشافعي نوح degan kishi Jami al-Marvazi kitobida Abu Hanifadan boshqa bir gapni rivoyat qildi. Ya'ni Abu Hanifa o'sha xurmo sharbati bilan tahorat qilsa durust degan gapdan qaytdilar. Va dedilarki, xurmo sharbati bilan tahorat qilmaydi, balki suv topolmasa xurmo sharbati bo'lsa ham tahorat qilmay tayammum qilsin suv topolmagan odam sifatida. mana shu gap e, u kishini nazdida o'sha o'rnashgan gap, ya'ni Abu Hanifa tahorat qilib bo'lmaydi. Bu gap Abu Yusufning gapi bilan bir xil bo'lib qoldi. xurmo sharbati bilan tahorat qilib bo'lmaydi degan. Nuh shunday dedilar. Nuh shu kitobdagi Jamil Jamil Marvaziydi yozgan kishi. Jamil Marvaziyda shu gapni aytgan kishi. Abu Yusuf shuni olganlar, Malik, Shofiy ham shuni olganlar. Ya'ni bular hammasi demak Abu Yusuf Abu Hanifani oxirgi gapi ham xurmo sharbati bo'lsa ham u bilan tahorat qilmaydi. Suv bo'lmagandan keyin tayammum qilib namozini o'qiradi. Bu gapga mana boshqa mazhab sohiblari Malik, Shofiy ham qo'shilibdilar. واحتج هؤلاء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نقل الحكم نقل الحكم من الماء المطلق إلى التراب فمن, فمن نقله إلى النبيذ ثم من النبيذ إلى التراب فقد خالف الكتاب وهؤلاء طعنوا في حديث عبد الله بن مسعود من وجوه أحدها أنهم قالوا رواه أبو فزازة عن أبي زيد عن ابن مسعود وأبو فزازة هذا كان نباذا بالكوفة وأبو زيد مجهول endi shu xurmo sharbati bo'lsa o'shan bilan tahorat qilinmaydi balki suv topolmadik demak endi tayammum qilamiz deb tayammum qilinadi degan mana bu aytgan shu so'zni aytgan ulamolarning hujjatlari oyat karimadan, Qur'ondan hujjat keltirishyapti. Alloh taolo agar sizlar o'sha tahoratsizlik paytinglarda suv topolmasanglar, e, pokiza yerni qasd qilib tayammum qilinglar deb buyurdi. Suv topilmadi. E, u xurmoni sharbati u suv emas, mutlaq suv emas, balki bu mm, bir qaydlangan suv. Demak, e, bu yerdagi hukm yoki Alloh taolaning o'zi bu hukmni mutlaq suvdan tuproqqa ko'chirdi. Ya'ni mutlaq suv topolmasanglar, boshqa sharbatlarni istab yurmanglar, tayammum qilaveringlar dedi. Endi kimda kim yo'q, mutlaq suv topolmasanglar, sharbatda tahorat qilinglar. Sharbat ham topolmasanglar, keyin tayammum qilinglar desa, u Qur'onga xilof gapni aytgan bo'ladi, deyaptilar. Mana shu gapni aytgan ulamolarimiz. Ha, bu gapni aytgan kishilar Abdulloh ibn Mas'udni hadislariga bir necha taraflama ta'ni yetkazdilar. Ya'ni Abdulloh ibn Mas'udni aytgan gaplari o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmo sharbati bilan tahorat qildi deb hadis keltiruvdilar. Shu hadis bir e, qancha jihatlari bilan zaifligi bor deyishyapti. E, o'sha jihatlarni ayta boshladilar. Birinchisi aytayaptilarki, Bu hadisni Abu Fuzoza Abu Zayddan rivoyat qilgan. Abu Zayd ibn Mas'uddan rivoyat qilgan. Kim u Abu Fuzoza? Desa Abu Fuzoza Kufada shunaqa sharbat tayyorlaydigan kishi edi. Hunari edi bu kishini. Ya'ni bu shunaqa tozaki, bu bilan tahorat qilsa ham bo'laveradi degan ma'noda bu kishi e, o'zlarini o'sha e, nabizlarini yasaydigan, pishiradigan sharbatlarini bir e, targ'ib qilish ma'nosida aytgan bo'lishi mumkin. Abu Zayd bo'lsa majhul. Ya'ni Ibn Mas'uddan bevosita rivoyat qilgan Abu Zayd kimligi noma'lum. Shunday noma'lum bo'lgan yana bir e, shunaqa sharbat tayyorlab sotadigan odamni gapiga kirib biz e, xurmo sharbati suv emas, mutlaq suv bo'lmagan sharbat bilan tahorat qilishga ruxsat bera olmaymiz. Demak, Ibn Mas'ud bu hadisni aytganlari noma'lum. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurmo sharbati bilan tahorat qilganlari noma'lum deyapti bular. Ya'ni shu bilan tahorat qilib bo'lmaydi degan ulamolarimiz. Bu bitta sabab. Yana sabablardan. Va minha annahu qila li Abdullah ibn Mas'ud hal kunta ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam laylatal jin? فقال ليتني كنت وسئل تلميذه علقمة هل كان صاحبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال وددنا أنه كان o'sha hadisni zaif ekanligiga, Ya'ni Ibn Mas'ud aytmaganlari, aytsalar ham ko'rmagan narsani aytganlariga yana bir dalil qilib shu gap aytilyaptiki, Abdulloh ibn Mas'uddan so'raldi. O'sha jin kechasida siz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga edingizmi? Bu voqea jin kechasida bo'lgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jinlar bilan munozara qilgan edi o'sha kechada. O'sha kechadagi voqea edi. Bu hadis yana to'la aytiladi. O'shanda siz payg'ambarimiz yonlarida turuvdingizmi deb so'rashdi. Ibn Mas'uddan. Ibn Mas'ud qaniydi o'sha yerda bo'lsam men, ya'ni u yerda emas edim dedilar. Binobarin bu o'sha yerda tahorat qildilar degan gap o'zi zaif bo'lib qolyapti-da. U yerda emas edim deb turibdilar. Ibn Mas'udni shogirdlari Alqamadan ham sohibingiz, ustozingiz o'sha jin kechasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgamidi o'sha ustozingiz Ibn Mas'ud deb so'ravdilar. kişi e, biz istardik ustozimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi ile o o'sha birge birga bo'lishlarini, ya'ni birga bo'lganlari bizga noma'lum dedilar. Demak, noaniq gap bo'lib qolyapti bu. O'sha hadis e, aytilgen rastanem aytilgani, rostdan ham bo'lganligi noma'lum bo'lib qolyapti. Shunday sabablardan biri. Yana va minha annahu min akhbaril ahad warada ala mukhalafatil kitab va min sharti thubuti khabaril wahid ألا يخالف الكتاب فإذا خالف لم يثبت أو ثبت لكنه أو ثبت لكنه نسخ به لأن ليلة الجن كانت بمكة وهذه الآية نزلت بالمدينة yana shunday hadisga o'sha rivoyat qilinishligiga ta'ni yetkazadigan gaplardan taraflardan biri bu hadis ahad э, xabarlardandir. Ya'ni bir odam payg'ambarimizdan rivoyat qilgan Ibn Mas'ud, bir kishi. endi shu bir kishi rivoyat qilgan bu hadis Qur'onga xilof kelyapti. Ya'ni Qur'onda Alloh taolo suv topolmasanglar tayammum qilaveringlar desa, bu kishi suv şerbeti bilen sharbati bilan tahorat qilaveringlar deb Qur'onga xilof bo'lyapti. bir odamni aytgan xabari sobit bo'lishligi o'sha xabarni qabul qilinishini sharti Qur'onga xilof bo'lmasa qabul qilinadi. Qur'ondagi Allohning so'ziga teskari kelmaydigan bo'lsa, bir sahobaning keltirgan rivoyatini dalil sifatida qabul qilinadi. Ammo u keltirgan xabar qaysi bir tarafdan Qur'onga xilof bo'lsa, mana hozirgi misoldagidaqa, unda bu xabar sobit bo'lmaydi, ya'ni bu xabar qabul bo'lmaydi. yoki agar sobit bo'lgan haqiqatan ibn masud aytganlar shuni ko'rganlar desak unda o'sha hadisni mana bu qur'on oyati nasx qildi deyiladi ya'ni qur'on oyati kelgandan keyin u hadisda olinmaydi endi chunki e, laylatul jin makkada bo'lgan payg'ambar alayhissalom bir kechada jinlar bilan munozara qilganlari u makkada bo'lgan e, suv topolmasanglar tayammum qilaveringlar degan oyat Maida surasi Madinada nozil bo'lgan. Ya'ni bu oyat keyin tushgan ekan. Demak, avvalgi gap teskari bo'lsa, o'sha avvalgi gapni nasx qilib, ya'ni uning hukmi to'xtatiladi. Mana shu dalillar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xurma sharbati bilan tahorat qilganlar degan gaplar deb keltirilgan xabar sobit bo'lmadi, ya'ni qabul bo'lmadi. وجه رواية الحسن وهو قول محمد إنه قام هنا دليلا أحدهما أنه يقتضي وجوب الوضوء بنبيذ التمر وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه والآخر يقتضي وجوب التيمم وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والعمل بالدليلين واجب إذا أمكن العمل بهما وها هنا أمكن إذ لا تنافي بين وجوب الوضوء والتيمم فيجمع فيجمع بينهما كما في سؤر الحمار ولأبي حنيفة ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في بيت فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليكن منكم من ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر فقمت وفي رواية فلم يكن منا أحد فأشار إلي بالقيام فقمت ودخلت البيت فتزودت بإداوة من نبيذ فخرجت معه فخط لي خطا وقال إن خرجت من هذا لم ترني إلى يوم القيامة فقمت قائما حتى انفجر الصبح فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرق جبينه كأنه حارب جنا فقال لي يا ابن مسعود هل معك ما أتوضأ به فقلت له إلا نبيذ تمر في إداوة فقال ثمرة طيبة وماء طهور فأخذ ذلك وتوضأ به وصلى الفجر وكذا جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم كانوا يجوزون التوضؤ بنبيذ التمر endi hasanni rivoyatlari bor edi muhammadni gapi shu edi Hasan rivoyat qiluvdiki, Imom Muhammaddan. Ya'ni Imom Muhammad nima dedilar? Birov suv topolmasa, xurmo sharbatini topsa, o'sha bilan tahorat qiladi va orqasidan tayammum ham qilib oladi dedilar. Ikkita ishda aytuvdilar. Ana shu gap Muhammadning gapi ekan, Muhammad aytganlarki, Hasan rivoyatlarida. Ikkita dalil turibdi bu yerda. Birinchisi xurmo suvi bilan, xurmo sharbati bilan tahorat qilish vojibligini taqozo qiladi birinchi dalil. Ya'ni Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bo'yicha suv topa olmasangiz, xurmo suvi bo'lsa, tayammum qilishga haqqingiz yo'q, o'sha xurmo suvi bilan tahorat qiling deb shuni vojib qiladi. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchi dalil bor. Bu oyat-i karima bu yo'q. su topolmasangiz xurmo suvi bilan tahorat qilmaysiz, tayammum qilasiz deb buni vojibligini taqozo qiladi. Bu oyat karima. Qur'onda Alloh taolo su topolmasanglar tayammum qilinglar, toza tuproqqa qas qilib tayammum qilinglar dedi. Ha, endi demak oyat tayammum qilinglar dedi. Hadis tahorat qilaveringlar o'sha xurmo sharbati bilan dedi. Mana shu ikkovi dalilga amal qilish vojibdir. Agar ikkoviga amal qilsa, bir-biriga teskari bo'lmasa, ikkoviga amal qilish mumkin bo'lsa. Mana shu yerda mumkin-da shu ish. Chunki tahorat bilan tayammum vojib qilish bo'lishligida o'rtasida teskarilik yo'q. Ikki o'rni jamlab qo'yiladi. Masalan, tahorat qilgani suv topolmasangiz u eshak ichgan suvdan qoldiq qolsa. Bir eshak suv ichdida chelayda yarmi oshib qoldi. Boshqa suv yo'q. O'shanda shu suv bilan tahorat qilib, orqasidan tayammum qilib oling deb buyuriladi. Mana ikkovini qilish mumkin ekanda, ham tayammum, ham tahoratni. Bunda ham toza suv topolmasangiz, xurmo sharbati bilan tahorat qiling va orqasidan tayammum qilib oling deb o'rni jamlash mumkin shu yerda. Abu Hanifa o'sha xurmo sharbati bilan tahorat qilsa bo'ladi degan gaplarini avval aytdik. Keyingi bu Nuh e, boshqa rivoyatni ham Abu Hanifadan deb keltirdilar, lekin avvalgi gapda Abu Hanifa bo'ladi degan gapni qat'iy aytuvdilar. xurmo sharbati bilan. Buning dalilni mana Ibn Mas'udning hadisi deyapmiz, shu hadisni mana ko'rib chiqamiz. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilar. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bir uyda o'tirgan edik. Oldimizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirdilar va dedilar: "Sizlarni ichingizdan kimni qalbida bir zarra misqolicha ham kibri bo'lmasa, tursin o'sha odam dedilar. ikki bir odam tursin ozgina ham katta zangligi bo'lmagan odam tursin dedilar, men turdim dedilar ibn masud shu hadisda yana bir rivoyatda e, hech kim olmay qoldi zarracha kibri yo'q odam tursin deganda hech kim olmay qoldi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ishora qilib sen tur deb ishora qiluvdilar turdim dedilar va uyga kirib e, demak men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan biron safarga, biron ishga birga borar ekanman deb bir idishda xurmo sharbatini olib oldim, ichishga kerak bo'ladi, chanqasam deb. Birgalikda chiqdik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan. Chiqib, ya'ni bir chetga borgandan keyin, hech kim yo'q yerga borgandan keyin bir chiziq chizdilar-da menga. Aytdilar: "Agar mana shu chiziqdan chiqib ketadigan bo'lsang men chizgan chiziqdan. Unda meni qiyomatgacha qaytib ko'rmaysan dedilar. Qiyomat kunigacha qaytib ko'rmaysan. Demak men to tong otib qoldiki o'sha yerdan jilmay turardim. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yana ko'rishni istardim, shuning uchun jilmadim. Tong otgan vaqtida qarasam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'paramda turibdilar. peshonalari terlab ketgan, go'yo jinlar bilan jang qilgandek, ya'ni jangdan chiqqan kishidek tergib botgan holatda ko'rdim. Shu holatda dedilarki, "Ey Ibn Mas'ud, suving bormi, tahorat qilib olay" dedilar. Men dedim, "Yo'q. Faqat menda bir idishda xurmoni sharbati bor." Shunda Rasululloh dedilar, "Bu xurmo pokiza mevadir. Xurmoni suvi toza qiluvchi suvdir deb o'sha sharbatni olib xurmos sharbati bilan tahorat qildilar. Va bomdod namozini o'qidilar. mana bu gapni sahobalardan bir jamoat Ali roziyallohu anhu, mana Ibn Mas'ud, Ibn Abbos roziyallohu anhu mana bular rivoyat shu Laylatul Jin o'sha jin kechasi, u kechada bo'lgan voqealar endi alohida mavzu. Lekin o'shanda Ibn Mas'ud birga chiqqanlari shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurmo sharbat bilan tahorat qilganlar haqidagi hadisni bir qancha bir to'p sahobalar rivoyat qilishdi. Demak, ular xurmo e, sharbati bilan tahorat qilishga ijozat berishardi. O'sha eng ulug' sahobalar Ibn Mas'ud, Ali, Ibn Abbos kabi. Yana shu gapni quvvatlantiradigan boshqa hadislar. Va ruya an Ali radhiyallohu anhu, ani nabiy sallallohu alayhi vasallam, annahu qol nabiyut tamri wudu'u man lam yajidil ma. Mana sahobalardan Ali rivoyatlari keltirdi, keltirilyaptiki, payg'ambar alayhisalom dedilar: "Xurmo sharbati e, suv topolmaydigan odamni tahoratidir, ya'ni tahorat suvidir. Kim suv topolmasa, xurmo sharbati bilan tahorat qilaversin." وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضؤوا بنبيذ التمر ولا توضؤوا باللبن ibn abbos rivoyat qildi yana shu ma'nodagi hadisni payg'ambarimiz aytdilar xurmo sharbati bilan tahorat qilaveringlar sut bilan tahorat qilmanglar dedilar mana sut bilan tahorat qilish mumkin emasligiga dalil xurmo sharbati bilan tahorat qilish mumkinligiga dalil وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال كنت في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة في البحر فحضرت الصلاة فحضرت الصلاة ففني ماؤهم ومعهم نبيذ التمر فتوضأ بعضهم بنبيذ التمر وكره التوضأ بماء البحر وتوضأ بعضهم بماء البحر وكره التوضأ بنبيذ التمر وهذا حكاية الإجماع فإن من كان يتوضأ بماء البحر كان يعتقد جواز التوضؤ بماء البحر فلم يتوضأ بنبيذ التمر لكونه واجدا للماء المطلق ومن كان يتوضأ بالنبيذ كان لا يرى ماء البحر طهورا أو كان يقول هو ماء سخطة ونقمة كأنه لم يبلغه قوله صلى الله عليه وسلم في صفة البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته فتوضأ بنبيذ التمر لكونه عادما للماء الطاهر وبه تبين أن الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة حيث عمل به الصحابة رضي الله عنه وتلقوه بالقبول فصار موجبا العلما علما استدلاليا كخبر المعراج معراج والقدر خيره وشره من الله وأخبار, وأخبار الرؤية والشفاعة وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحدا ثم اشتهر وتلقته العلماء بالقبول ومثله مما ينسخ به الكتاب مع ما أنه لا حجة لهم في الكتاب لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار يسبق عدم الماء عادة لأنه أعصر وجودا وأعز إصابة من الماء فكان تعليق جواز التيمم بعدم الماء تعليقا بعدم النبيذ دلالة فكأنه قال فلم تجدوا معا ولا نبيذ تمر فتيمموا إلا أنه لم ينص عليه لثبوته عادة ويؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة رضي الله عنه في زمان انسد فيه باب الوحي مع أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ فبطل دعوى النسخ Allah rahmat qilsin musannifni. Bir masalaga shu qadar e'tibor. Shunday quvvatli dalillar bilan. U masalani kim aytgan bo'lsa ham Masalan, eng ulug' olim Ibn Abu Hanifa aytgan bo'lsalar, u kishi aytdilar, demak biz olaveramiz demasdan nima uchun aytdilar? Nima dalillari bor? To'la keltirib, u kishiga qarshi boshqa bir olim bir so'z aytsa, uni ham to'la keltirib. Mana shu himmatlari uchun Alloh u kishini rahmat qilsin. Bizlarga qiladigan amalimiz eng ulug' ibodat, namoz, namozni kaliti bo'lgan tahorat, tahoratni qanday bo'lsa tahorat bo'lishligi haqida mana shu qadar mukammal aytyaptilar. Alloh rahmat qilsin. Mavzu davom etyapti. Ya'ni xurmo sharbati bilan tahorat qilish mumkin degan gapga mana bir qancha sahobalarning hadis rivoyat qilgan hadislarni keltirib, yana aytibdilar-ki, Abul Oliya Ar-Riyohiy degan kishidan rivoyat bo'ldiki, u kishi aytadi. Men dedilar, sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi sellem'in sahobalaridan bir jamoatning ichida edi. U dengizdagi kemada ya'ni dengizda ketayotgandik sahobalar bilan birga. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Suv tugab qoldi. Ammo odamlarda xurmo sharbati bor edi. Ba'zilar xurmo sharbati bilan tahorat qilishdi. Dengiz suvi bilan tahorat qilishni istashmadi. Ba'zilar dengiz suvi bilan tahorat qilishdi. Xurmo sharbati bilan tahorat qilishni istamadilar. Bu ijmoning hikoyasidir. Ya'ni ijmoga o'xshaydi. Shariat qonunlarini qabul qilishda 4 dalil bor. Qur'on, hadis, ijmo, qiyos degan. Ijmo o'sha sahoba-i kiromlarni e, ya'ni e, ummati islomiyadagi eng ulug' olimlarni bir masalaga ittifoq qilishligidir. Mana bir qancha sahoba bir masalaga ittifoq qilganligini belgisi shu deyapti. Ya'ni nima bu? Ba'zilari dengiz suvi bilan, sho'r suv bilan tahorat qilishardi, ba'zilari xurmo sharbati bilan tahorat qilishdi. Sahobalar ikki tarafda ham, u ikki ishni qilganlar ham go'yo. Ko'rib turishib sahobalar bir-birlarini. Chunki kimda kim dengiz suv bilan tahorat qilgan bo'lsa o'sha yerda uni o'yicha dengiz suvi bilan tahorat qilish joiz edi. Dengiz suvi bilan tahorat qilish mumkin deganlar shu suv bilan tahorat qilishdi. Shuning uchun xurmoni sharbati bilan tahorat qilmay, o'sha shorb suv bilan tahorat qilishdi ketayotganda dengizning o'rtasida. Nimaga desa, o'sha suvni topdi u. Suv topolmasanglar deyilgandi. Tayammum qilish, boshqa amalni qilish uchun. suv topildi, dengiz suvi turibdi-ku. Shuning uchun bu yerda u o'sha suv bilan tahorat qildi. Endi kim xurmo sharbati bilan tahorat qilgan bo'lsa, u odamni ra'yicha dengiz suvi tahorat e, betahorat odamni tahoratli bo'lishiga kifoya qilmaydi. Ya'ni dengiz suvi toza qiluvchi emas. Shuning uchun xurmo sharbati bilan tahorat qilaman deb o'shunday qildi. Э, yoki dengiz suvi bu shu g'azab va azob suvi. Shuning uchun sho'r bu. Bu yaxshi suv emas deb o'ylaydi. Go'yo unga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dengizni sifatlab aytgan gaplari yetmagandek. Ya'ni payg'ambar alayhisalom dengiz suvi bu dengiz suvi tozadir, toza qiluvchidir buni suvi. O'ligi haloldir. Ya'ni dengizda o'lgan baliq ham e, luqmay halol hisoblanadi. degan gaplarini eshitmagandek dengiz suvi bu yaxshi suv emas deb unda tahorat qilmay xurmo sharbatida tahorat qilishdi. Ha, chunki u o'zining nazdida toza suv topolmadim men, sho'r suvda qilmayman tahorat deb xurmo sharbatida tahorat qildi. Mana shu bilan e, ma'lum bo'ldiki, bu hadis Ibn Mas'ud keltirgan sharbat bilan tahorat qilish hadisi bu aytdik bu hadisni. shuhrat va istifoza mavridiga vorid bo'lgan. Ya'ni bu hadis mashhur hadis hisoblansa bo'ladi va ketma-ket ko'p sahobalar rivoyat qilgan hadis deb hisoblansa bo'ladi. Qaysiki bu hadisga sahoba roziyallohu anhum amal qilishdi. Qabul qilishdi. qabul bilan ya'ni qabul bilan qarshi olishdi. Buni ko'rib turib, "Ey, nima qilyapsan? Xurmo sharbati bilan tahorat qilib deb qaytarib yorishmadi, balki shu xurmo sharbati bilan tahorat qilayotgan odamni qabul bilan qarshilashdi. Demak, bu narsa ilmi istidlolini vojib qilyapti. Ya'ni dalil keltiradigan ilmni shu yerda vojib qilyapti. Shu hadis bizga bir ilm bo'lib, mana shu hadisni bilganimiz uchun xurmo sharbati bilan tahorat qilish bilimiga ega bo'lyapmiz. Bu xuddi boshqa hadislar kabi, masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam merojga chiqqanlari, o'zlari chiqqanlar merojga degan xabar, hadis. yoki Allohning qadari to'g'risida boshqa keladigan har bir yaxshi ish ham, yomon ish ham Allohning o'zidan, Allohning taqdiridan bo'ladi degan mazmundagi hadis kabi. yoki Alloh taoloning jannatda insonlar jannati mu'minlar ko'radi degan hadis bor. Bu hadis kabi. yoki qiyomat kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarini shafaat qiladilar. Alloh taolo kimga shafaat ruxsatini bersa, o'sha boshqalarda shafaat qiladi degan mazmundagi hadis. Mana shu hadislar kabi va shunga o'xshagan boshqa hadislar kabi bizga bir ilmi istidlolini beradi bu hadis. Ya'ni dalillik ilm bu. Xuddi Rasululloh merajga chiqqanlariga aniq ishonganimizdek, mana shu Rasululloh xurmo sharbati bilan tahorat qilganligiga ham shunday aniq ishonamiz. Chunki shu hadisga amal qilinayotganini ko'rgan sahobalar nega unday qilyapsan deyishmadi-da. Agar e, bu gap noto'g'ri bo'lsa, eng ulug' insonlar sahobalar shu ishni qilayotgan odamni qaytarib tahorat qilmagan bu xurma sharbati bilan degan bo'lardilar-ku. Nega indamadilar? Demak, Rasulullohdan Ibn Mas'ud rivoyat qilgan hadis xurma sharbati bilan tahorat qilish Bu aniq ekan. Aniq gap ekan. Xuddi mana bu aytgan misollarimizdagi hadislar kabi. Bunday hadislarda nima bor? Rivoyatchi bitta. Bitta odam rivoyat qilgan, payg'ambarimizdan bitta odam aytgan, ko'rdim yo eshitdim deb. Bitta Ibn Mas'ud aytdi. Yuqoridagi hadislar ham shunaqa. Ammo keyin mashhur bo'lib ketdi bu gap. Boshqa sahobalar ham bu gapni ko'rdilar va ulamolar ham uni qabul bilan qarshi oldilar. Demak, bu garchi bitta odam aytgan bo'lsa ham ko'pchilik aytgandek mashhur deb aytiladiki, hadisni e, mashhur mutawatir deb hadisni o'zini bosqichlari bor. Payg'ambar alayhisalomning aytganlari shuni aytganmilar, shuni qilganmilar deb biz aniq dalil keltirishimiz uchun payg'ambarimizdan juda ko'p odam e, ko'rgan bo'lishi mumkin bir ishni mutawatir deyiladi. juda ko'p odam, bir qancha sahoba, bir-birini tanimaydigan sahobalar ham Rasulullohdan shu gapni eshitdim va ko'rdim deb aytsa bu mutawatir bo'ladi. Paydarpay ko'pchilik aytgan. Mashhur bo'ladi o'sha bir sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan bo'lsa ham, o'sha sahobalardan yana boshqa sahobalar bitta sahobadan rivoyat qilishib, juda ko'p sahoba Rasulullohni ko'rgan kishilar o'sha hadisni Rasululloh aytganligiga ittifoq qilishsa, bu mashhur. Mana bu Ibn Mas'udning hadisi ham boshqa sahobalar bu hadisga amal qilgan vaqtda rad qilmaganlaridan demak shunday holatga, shunday mashhurlik darajasiga chiqdi. Mana bu o'sha hadis ilmini istilohi bilan isbotlayaptilar bu gapni. Endi aql bilan yana isbotlayaptilar-ki, xurmoni sharbatini safarlarda bo'lmay qolishligi odatda suvni bo'lmay qolishligidan tezroqdir. Ya'ni birovda suvi tugab qoldi degan gap mumkin safarda, ammo xurmo sharbati borida o'sha tugab qoldi degan gap aniq ko'proq bo'ladi-da bu. Chunki odatda suv ko'p bo'ladi, arzon narsa bu hamada bo'lishi mumkin, u hamada sharbat bo'lmasligi mumkin. Chunki u bo'lishligi qiyin e, va e, uni topishlik suvdan suvni topishdan ko'ra qiyinroq. Demak, tayammumning joizligini suvni yo'qligiga ta'liq qilishlik xurmoni sharbatini yo'qligiga ta'liq qilishga dalolatan e, o'shanga o'xshaydi. Ya'ni agar suv topolmasanglar dedi Alloh taolo. Suv topolmasanglar deganda orqasida suv topolmasanglar, xurmo sharbati ham topolmasanglar, shunda tayammum qilinglar degancha tushunsak bo'laveradi. Chunki e, suv topolmagan odam albatta xurmo sharbatini ham topolmaydi. Chunki u kamroq narsa suvdan ko'ra. Lekin odatda sobit bo'lganligi uchun bunga nas keltirilmadi. Ya'ni agar suv topolmasanglar va xurmo sharbati topolmasanglar deb aniq aytilmadi. Chunki odatda suv topilmagan joyda u ham topilmaydi, kam narsa. Demak, suv topolmasanglar, sharbat topsanglar, o'sha bilan tahorat qilinglar degan mazmunni bildiryapti bu. sharbat ham topolmaysizlar ishgacha u vaqtida. Magar topib qolsanglar, o'shundan tahorat qilinglar degan gap bo'lyapti. Bizni mana shu gapimizni quvvatlantiradigan narsa ulug' sahobalar roziyallohu anhum fatvo berishdi. Vahiy darvozasi bekilgandan keyin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilganlaridan keyin odamlar xurma sharbati bilan tahorat qilayotganini ko'rgan sahobalar indamay turishlari Demak, shu mumkinligiga dalil bizga. Bo'lmasa ular albatta nega unday qilasan? Bu bilan tahorat qilish mumkin emas deb qaytargan bo'lardilar. Chunki u sahobalar nima nosih, nima mansux ekanligini eng yaxshi biluvchi insonlardir. Demak, bu xurmo sharbati bilan tahorat qilishlik nasx bo'lgan deb yuqorida aytilgan gap to'g'ri emas ekan. Chunki agar nasx bo'lsa, sahobalar, "Ey, bu xurmo sharbati bilan tahorat qilish haqida gap bo'lgan edi Makka da. Endi Madinada mana bu oyat tushgandan keyin endi u bilan tahorat qilib bo'lmaydi" deb qaytargan bo'lardilar. Qaytarmas qaytarmadilar-ku. Demak, bu bilan tahorat qilish mumkinligiga dalil shu. وما ذكروا من الطعن في الراوي أما أبو فزازة قد ذكره مسلم في الصحيح فلا مطعن لأحد فيه وأما أبو زيد فقد قال صاعد وهو من زهاد التابعين وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث فكان معروفا في نفسه وبمولاه فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته على أنه قد روى هذا الحديث من طرق أخرى غير هذا الطريق لا يتطرق إليها الطعن Endi roviyga tani yetkiz haqida ham gap o'tdi. Bu Abu Fuzoza kim ekan, Zayd kim ekan degan gap o'tdi-ku. Ya'ni o'zi sharbat tayyorlaydigan odam edi, shuning uchun sharbat bilan taratsa bo'laveradi dedi. O'sha odam bu hadisni rivoyat qilgan, shuning uchun ishonch yo'q bu hadisga degan gap. Bu haqda Imom Muslim hadis to'plovchilarning eng ulug'laridan Imom Bukhari'den keyingi o'rinda turadigan muhaddis olim shu sahih muslimda zikr qilgan ya'ni u kishini roviy deb zikr qilgan o'sha sahih muslimda o'sha abu huzozadan rivoyat bo'lgan demak hech kim abu huzozaga tan yetkiza olmaydi buni rivoyati noto'g'ri deb endi abu zayd bo'lsa e, soid aytadiki Said degan olim aytadi abu zayd tobeinlarni eng zohidlaridan edi u Amr ibn Huraysni mavlosi, do'sti birga e, doim birga bo'lgan quli yoki eng yaqin odami edi. Demak, o'zi ham mashhur, uni mavlosi bo'lgan e, Amr ibn Hurays ham juda mashhur insonlardan. Demak, mana shunday ulug' insonni adolat e, qila olmaydi deb uni e, odilligini bilmaslik, ya'ni u kishini odilmi yo hadisda odil emasmi deb buni bilmay qolishlik u kishining rivoyatlariga ta'm yetkiza olmaydi. U kishi qilgan rivoyatni e, bahosini tushira olmaydi, o'sha kishini kimdir tanimagan bo'lsa. Halbuki bu hadis boshqa yo'llardan ham, mana shu yo'ldan boshqa yo'llardan ham rivoyat qilinganki, unga hech kim ta'm yetkiza olmaydi. Unga ta'm yo'l topolmaydi. Ya'ni boshqa sahobalardan, e, boshqa tabiinlardan mana shu Ibn Mas'ud hadis rivoyat bo'lgan. Agar bu Abu Zaydda agar birov Ee, masalan adolatli emas edi yo e, xotirasi yaxshi emas edi yo boshqa deb tan yetkazmoqchi bo'lsa. Ya'ni bu hadisni Ibn Mas'udning hadisini aniq ekanligiga shubha yo'q demoqchilar. Va qawluhum inna ibn Mas'ud lam yakun ma'a Rasulillah sallallohu alayhi vasallam laylatal jin da'wan batila. Lima rawayna annahu bihi annahu tarakahu fil khat va kadha ruya kaunuhu ma'a Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fi khabarin آخر أجمع الفقهاء على العمل به وهو أنه طلب منه أحجارا للاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها رجس أو ركس والدليل عليه أنه روي أنه لما رأى أقواما من الزك بالعراق قال ما أشبه هؤلاء بالجن ليلة الجن وفي رواية أنه مر بقوم يلعبون بالكوفة فقال ما رأيت أحدا أشبه بهؤلاء من الجن الذين رأيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن yuqoridagi yana bir gapga javob aytyaptilar. Ya'ni Ibn Mas'ud Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'sha jin kechasida birga bo'lmaganida degan gap o'tdi-yu yuqorida. Qani edi birga bo'lsam degandilar. Alqama ham shunaqa degandi Ibn Mas'ud shogirdi. Mana shu da'vo botil da'vodir. Chunki biz rivoyat qilgan hadisda keldi-ku, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udni bir chiziq chizib turib, shu yerdan chiqmaysan deb qoldirdilar, a? Shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan boshqa bir xabarda rivoyat qilinganki, Rasululloh bilan Ibn Mas'ud birga bo'lganlar. bu xabarni to'g'riligiga faqih ulamolar ittifoq qilishgan o'sha xabarga amal qilishga. Mana bu xabar. Ya'ni o'sha kechada tahorat olmoqchi bo'lganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'uddan tozalanish uchun toshlar so'radilar, kesaklar so'radilar. Ya'ni tahorat olishda, tozalanish uchun. Shunda Ibn Mas'ud ikkita tosh va bir tezagini olib keldilar. ta kerak edi. uchta kesak. Bu yerlarda kesak bo'lmaydi. O'shaning uchun tosh deb aytilyapti. Arab olamida shu tosh bo'ladi. Borganlarimiz ko'rganmiz. Ana 3 ta toshni o'rniga 2 ta tosh topdi-da, bitta qurigan tezagini olib keldi. Shu bilan ham tozalansa bo'lar degan o'ydada. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi tezagini tashlab yubordilar. ki bu o'zi najosat, bu bilan tozalanmaydi dedilar. Ha. Mana demak, payg'ambarimiz bilan o'sha kecha birga bo'lganligiga mana bu ham dalilki bu dalilga hech kim tan yetkazayotgani yo'q hamma shu to'g'ri deb shu dalil sifatida olyapti nega u xurma sharbati bilan tahorat qilganligiga tan yetkazishadi bunisiga xo'p deganlar yana boshqa birga bo'lganligiga dalil rivoyat qilinadiki ibn masud iroqda vaqtida iroqqa kelganlarida shu Hindlardan bo'lgan bir qavmni ko'rib, Hind bolalarini ko'rib ki, mana ular o'sha jin kechasidagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jin bilan urushgan, munozara qilgan kechadagi jinlarga mana bu bolalar juda o'xshar ekan dedilar. Ko'rmasalar bu gapni qayerdan aytadilar? Yana bir rivoyatda Ko'fada o'yinib yurgan bolalarning oldidan o'tar ekan men ko'rgan emasman biron odamniki u jinlarga mana ulardan ko'ra o'xshaganroq bo'lsa. Eng o'sha payg'ambar alayhisalom bilan birgalikda jin kechasida ko'rgan edim jinlarni men. O'sha jinlarga o'xshaydigan bolalar ekan. Bulardan ko'ra shu jinga, o'sha jinlarga o'xshaydigan birovni ko'rmaganman. Ya'ni men birga edim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'sha jin kechasida, jinlar bilan yo'liqgan kechalarida va jinlarni ko'rganman. Bular o'shalarga o'xshayapti deb turibdilar. Demak, birgaliklariga, birga bo'lganligiga dalil. Demak, xurmo sharbati bilan tahorat qilganini ham ko'zlari bilan ko'rganligiga bu dalil bu. Endi qani edi men birga bo'lsam, o'sha kecha birga bo'lganimda edi degan gap o'tdi-ku yuqorida. Shuni javob qilyaptilar. Roma ruya annahu qala laytani kuntuma وإن علقمة قال ودنا أن يكون, أن يكون معه فمحمول على الحال التي خاطب فيها الجن أي ليتني كنت معه وقت خطابه الجن وودنا أن يكون معه وقت ما خاطب الجن mana gap shu ya'ni qaniydi men birga bo'lganimda deb shogirdlari alqama ham qaniydi ustozim rasululloh bilan o'sha birga bo'lganda edi o'sha vaqtda shuni istardik degan ma'nosi bu shunga hamal qilinadiki, shunday deb tushuniladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinlar bilan gaplashar ekanlar, shunda yonida turganim yo'q. Meni haligi chiziqda qoldirib ketganlar. O'sha yerda birga bo'lganimda qani edi, eshitib olardim. Nima deydilar ekan, ular nima deyishgan ekan? Ya'ni u kechada birga edik. Jinlar bilan muhotabalarida, munozaralarida men yonlarida emasdim deb tushunish kerak bu gapni. Ha, al-mashayikh fi javazil iqtisol. Yuqoridagi gaplardan ma'lum bo'ldiki, payg'ambarimiz janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suv yo'q vaqtida xurmo sharbati bilan tahorat qildilar. Bu dalil bu. Endi tahorat qilish haqidagi dalil aniq ekan. O'sha suv bilan, suv yo'q vaqtida xurmo sharbati bilan g'usl qilsa bo'ladimi? Endi shu masalaning javobi. واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة فقال بعضهم لا يجوز لأن الجواز عرف بالنص وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال فيقتصر على مورد النص وقال بعضهم يجوز لاستوائهما في المعنى ulamolar o'rtasida o'sha xurmo sharbati bilan g'usl qilish joizligi to'g'risida ixtilof bor. Abu Hanifani asliga binoan, ya'ni Abu Hanifa keltirgan dalil shunga tahorat qilsa bo'ladi deb aytuvdilar. Shunga asosan g'usl qilsa bo'ladimi degan gapda ulamolarda ikki xil gap bor. Ayrimlari aytadiki, g'usl qilsa bo'lmaydi. Xurmo sharbati bilan tahorat qilsa bo'ladi, lekin xurmo sharbati bilan g'usl qilsa joiz emas. Chunki joizlik hujjat bilan, hadis bilan bilindi. Bu hadis usul haqida kelmadi. Rasululloh usul qildilar demas, Rasululloh tahorat qildilar deb keldi bu hadis. Demak, o'sha hadis nima to'g'rida kelgan bo'lsa, shunga cheklanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat qildilar. Demak, e, faqat tahorat qilish mumkin. G'usl ham qilsa bo'laveradi deb biz unga o'tib keta olmaymiz bu masalaga. Xurmo sharbati bilan g'usl qilsa bo'lmaydi. Bu nima degani? Bir odam junub bo'lsa, g'usl vojib bo'ladigan bo'lsa, suv topa olmasa, xurmo sharbati bo'lsa, o'sha bilan g'usl qilmaydi, balki tayammum qiladi suv topa olmasa. Ammo tahorat qilish kerak bo'lsa, junub bo'lmasdan, betahorat bo'lsa, tahorat qilaveradi o'sha xurmo sharbati bilan. dedi birovlar. Ayrim ulamolarimiz. Boshqalari bo'lsa, yajuz listivaihma fil ma'na. G'usl qilsa ham joiz, ikkovi ma'noda barobar. Ya'ni tahorat mumkin bo'lsa, nega g'usl mumkin bo'lmasin? ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى شيء من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء وهكذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال تميرات ألقيتها في الماء لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح الملح يعني ليحلوه فما دام حلوا رقيقا أو قارصا يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظا كالرب لا يجوز التوضا به بلا خلاف وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد لأنه صار مسكرا والمسكر حرام فلا يجوز التوضأ به ولأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيقا حلوا فلا يلحق به الغليظ والمر هذا إذا كان نيئا فإن كان مطبوخا أدنى الطبخة فما دام حلوا أو قارسا فهو على الاختلاف وإن غلى واشتد وقذف بالزبد ذكر القدور في شرحه لمختصر الكرخي الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس على قول الكرخي يجوز وعلى قول أبي طاهر لا يجوز ها من أبي yerda bizni hammamizda kallamizda aylanib turgan بالمسألة shu xurmo sharbati, xurmo sharbati deb aytyapmiz, bu qanday tayyorlanadi? Bu qanchalik holatda aytiladi shuni? Hamma ishtibohimizni, shubhalarimizni yozib oladigan javob bo'lyapti. Shu xurmo sharbatini tafsirini, ya'ni ma'nosini, sharhini bilishimiz kerak biz. Ixtilof bo'lyapti-ku, xurmo sharbati bo'ladi, tahoratga bo'lmaydi. Nima o'zi xurmo sharbati? Bu shuki xurmodan bir narsani ya'ni bir qancha xurmoni suvga tashlaysiz. To'g'ri xom suvga xurmo tashab qo'yasizda, xurmoni halovati, mazasi suvga chiqib qoladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu xurmo sharbatiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tavrot qilgan xurmo sharbatini shunday tushuntirib berganlar. O'sha jin kechasida payg'ambarimiz Tavrot qilgan xurmo sharbati oddiy suvga xurmo tashlab qo'yilgan va uni mazasi, rangi suvga chiqqan. U pishirilmagan, boshqa bo'lmagan. Aytganlarki, Ibn Mas'ud bir xurmochalar, kichkina xurmolarni alqoytu hafilma e, suvga tashlaganman. Ya'ni bu nimaga buni qilishadi desa, arablarda odati bor ekan, sho'r suvni chuchuk qilishlik uchun xurmo tashab qo'yishar ekan. Shu bilan haligi sho'ri ko'rinmay, sezilmay chuchuk suvga aylanib qolar, o'xshab qolar ekanda. Ha, demak, o'sha siz xurmo tashlagan suv xurmo sharbati endi. Modomiki shirin va suyuq bo'lsa, yoki qoris degani chaqadigan, ya'ni bir oz achqintil bo'lsa, un bilan tahorat qilsa bo'laveradi Abu Hanifa nazdida. Ammo qo'yilib qolsa, murabbo kabi qiyom bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni ko'p hurmat tashagan bo'lsangiz, unda bexilof tahoratga bo'lmaydi unda. U qiyom u Qiyom bilan tahoratga bo'lmaydi. Shunday suvga bir narsa tushib qolgandekda endi bu hurmat tushib qolibdi, u halol narsa. U qaynamagan yerda. Faqat uni sal chuchuklashtirib qo'ygan shu suvni. Shu bilan tahorat bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz vakkada e, edakan vakil ekan raqiqan lakinnahu g'alabashtadda. Mana shu yerga kelibdi. Shuningdek, agar haligi xurmo tashlagan suv suyuq turibdi, lekin qaynagan. Xurmo uzoq turganligidan haligi suv o'zi qaynagan va qattiqlashgan. Ya'ni uni ichsa bir haligi e, qattiqroq, ya'ni mast uçu ichimlik kabi qattiqlashgan. va ko'pik chiqargan va qazafa bizabt. Mana bu narsa tahorat bo'lmaydi u bilan. Agar suyuq bo'lsa ham. U qattiqlashib nimaga qattiqlash degani o'sha ichgan odam boshini aylantiradigan darajada bo'lib qolgan deganida. Demak u mas qiluvchi narsaga aylandi. Mas qiluvchi narsani ozi ham, ko'pi ham harom. Demak u bilan tahorat qilish joiz emas. xurmo tashlagansiz, u suvni sarširin qilib qo'ygandan boshqa ish qilmagan, qaynamagan, qattiqlashmagan, kayf beradigan narsaga aylanmagan. Mana shunda tahoratsi bo'ladi deb gapirilyapti. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qilgan e, o'sha xurmo sharbati Ibn Mas'ud aytishlaricha suyuq edi, shirin edi. U achchiqlashmagan edi. Demak, u suvga o'sha sharbatga hali qo'yiq, achchiq bo'lgan, ya'ni o'zgarib ketgan xurmo sharbatini unga o'xshatib bo'lmaydi, unga qo'shib bo'lmaydi. Bu bilan tarat bo'lmaydi bunday holatda bo'lsa. Mana shu gaplarimiz hammasi agar o'sha xom bo'lsa deb aytilyapti, niyan. Ya'ni siz suvga xurmo solib qo'ydingiz, shu bo'yi turgan bo'lsa deyapmiz. Lekin ozgina o'tga qo'ygan bo'lsangiz uni, ozgina pishirgan bo'lsangiz, modomiki ozgina isitdingiz, lekin shirinligi ketgan yo'q. yoki ozgina tilini chaqadigan bo'ldi, bir oz achqim til bo'ldi. Lekin mas qiladigan emas u. Bu holatda tahorat qilsa bo'ladi deganlar bor, tahorat qilsa bo'lmaydi deganlar bor. O'sha yuqoridagi ixtilof bor. Ammo o'sha o't yoqqaningizdan keyin qaynasa, qatsa, ya'ni mas qiladigan bo'lsa, ko'pik chiqaradigan bo'lsa, Quduri degan olim Karxiy degan olimning muxtasarlariga sharh qilib aytadilar. Shu yerda Karxiy bilan Abu Tohir Dabbos degan ikkita olim ixtilof qilar ekan. Ya'ni Karxiy aytadiki, o'sha e, o't yoqqaningizda ozgina qatib, ozgina qaynagan bo'lsa taratsa bo'laveradi. O't yoqmay o'zi sovuq suvni o'zi qaynagan bo'lsa taratsa bo'lmas Ammo siz o't yoqishligingiz sababli qaynagan bo'lsa toratsa bo'laveradi, Karxiy aytadi. Abu Tohir bo'lsa, yo'q, endi u qaynab qattiq bir ya'ni kayib beradigan darajaga kelib qolgan bo'lsa, albatta u harom tahorat qilsa bo'lmaydi dedi. Karxi bo'laveradi dedi. Dalili nima? Va shu qavlil Innas man nabiz kama yaqaw alanni minhu yaqaw alal matbu. Fayadkhulu an nas. Wa li anna al-ma'a al-mutlaq idha ikhtalata bihi al-ma'i'atu at-tahira yajuzu at-tawaddu bihi bila khilaf بين أصحابنا إذا كان الماء غالبا وها هنا أجزاء, أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر فيجوز التوضؤ به وشو قول أبي طاهر إن الجواز عرف بالحديث والحديث ورد في الني فإنه روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيذ فقالت تميرات ألقيتها في الماء karxiy bo'laveradi dedilar dalillari. Nabiz sharbat degan nom xom sharbatga ham aytilaveradi. Tagidan o't yoqilgan sharbatga ham sharbat deyilaveradi. Demak, o'sha hadisda kelgan o'sha hujjatga bu qaynatilgan sharbat ham kiraveradi, deyaptilar. Bu bilan to'g'ritsa bo'laveradi. Chunki mutlaq suvga bir toza e, suyuqliklar qo'shilib qolgan bo'lsa, u bilan tahorat qilsa bo'lardi biz sahobalarimiz, ashoblarimiz, ya'ni mazhabimiz sohiblari bo'lgan ulamolarimiz shunga ittifoq qilishgan. ular o'rtasida ixtilof yo'q. Ya'ni o'sha biz o'tgan darslarimizda o'tdik, e, toza suvga o'sha yana e, pokiza bir narsa tushib qoldi. Harom bo'lmagan narsa tushib qolsa, o'sha suv bilan tahorat qilsa bo'laveradi dedik-ku. E, qachon bo'laveradi? Qachonki suv ko'proq bo'lsa. Ha? Tushgan narsa ko'proq emas, suv ko'proq bo'lsa. Mana bu xurmo sharbatida albatta suv ko'proq xurmodan ko'ra. demak tahoratsi bo'laveradi deydi. Haligi tahoratsi bo'lmaydi degan Abu Tahir Dabbos degan kishi aytadiki, xurmo sharbati bilan tahorat qilish joizligi haqidagi hadis o'sha hadis bilan joiz dedik biz. U hadisda Ibn Mas'ud aytishicha pishirilmagan u sharbat. Suvga xurmo tashab qo'ygandim dedilarmi? Demak, o'shanday bo'lsagina tahorat qilsa bo'ladi. Pishirilgan bo'lsa bo'lmaydi, deyapti. Ha, Va amma qawluhu innal ma'a at-tahira idha ikhtalata bil ma'i la yamna'u at-tawaddu'a bihi fa na'am. إذا لم يغلب على الماء أصلا فأما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه فلا وها هنا غلب عليه من حيث الطعم واللون وإن لم يغلب من حيث الأجزاء فلا يجوز التوضؤ به وهذا أقرب القولين إلى الصواب وش pishirilgan sharbat bilan tahorat qilib bo'lmaydi degan odamlar bu xuddi shunga o'xshaydi. Bizni diyorlarimizda o'rikni o'zini xom suvga solib qo'ydingiz yo qaynab sovigan suvga solib qo'ydingiz. O'sha suv bilan tahorat qilsa bo'ladimi? yoki o'ringni suvda qaynatdingiz, chuli bo'ldi. Bundan bilan tahorat qilsa bo'ladimi? Shunday tushunsak bo'ladi-da. Biz o'ringni suv bilan tahorat qilsa bo'ladi deb bu gapni e, xurmoga o'xshata olmaymiz. Chunki hadisda xurmo kelgan. Lekin gap o'sha gapdan biz tushunmaylikki, chuli bilan ham tahorat qilsa bo'lar ekan deb. Chunki bu qaynatilgan, pishirilgan. Mana shu gapni e, bo'lmaydi u bilan tarat qilib pishirilgani bilan degan gapni aytayotgan kishi gaplarida davom etib aytadilar-ki, toza suyuqlik suvga aralashib qolsa tahorat qilishni to'smaydi, tahorat qilsa bo'laveradi degan gap, bunga unaymiz, xo'p bu. Bu gapga xo'p deymiz. Qachonki o'sha qo'shilgan narsa suvdan hech qaysi tarafdan g'olib bo'lmasa, suv ko'proq bo'lsa. Ammo o'sha suvdan biron jihatdan g'olib bo'lib qolsa, hali qo'shilgan narsa, unda tahorat bo'lmaydi. Mana bu xurmo sharbatini pishiriladigan bo'lsa, bu yerda ta'mi o'zgardi suvdan, rangi o'zgardi pishirish bilan. Garchi xurmo suvdan ko'ra ozroq bo'lsa ham, lekin suvni o'zgartirib yubordi, boshqa narsaga aylantirib qo'ydi. Demak, u bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Mana shu gap to'g'rilikka yaqinroq deydi bu gap bu kitobning musanniflari. Ya'ni demak, xurmoni sharbati bilan tahorat qilib bo'ladi. Qachonki u xom suvga tashlab qo'yilgan xurmo bo'lsa. O't yoqilgan bo'lsa, tagidan u bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Va zakaral qoli qodi al-asbijabi fi sharhihi mukhtasarat tahawi va ja'alahu ala al-ikhtilaf fi shurbihi faqala على قول أبي حنيفة يجوز التوضؤ به كما يجوز شربه وعند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب فقال يجوز شربه ولا يجوز الوضوء لأنه لا يرى التوضؤ بالنيء الحلو منه فبالمطبوح المر أولى وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة فلا يجوز التوضؤ بها عند عامة العلماء Qozi Asbijabi degan kishi o'tgan ekanlar, Samarqanddan bo'lar ekanlar. Muxtasar Tahoviga sharh qilgan ekanlar. va э, э, ana shu sharhlarini э, shu ichishlik to'g'risida ixtilof ustida qilib, ya'ni ichsa bo'ladimi o'sha sharbatni, ya'ni pishganda sal qatgan bo'lsa, sal achchiq bo'lgan bo'lsa, qo'yilib qolgan bo'lsa, o'shani ichsa bo'ladimi? U mas qiladigan narsaga aylanib qolmaydimi? degan mazmunda aytdilarki, Abu Hanifa gaplariga binoan tahorat qilsa bo'ladi, ichsa bo'lgani kabi. Ya'ni xurmoni suvga tashlab qaynatib, usal sal qo'yilib, sal achchiqroq bo'lib, ko'p chiqargan sharbatni ichsa bo'ladi. Demak, umuman tahorat qilsa ham bo'ladi deganlar Abu Hanifa deb. Bu kishi Abu Hanifadan mana shu rivoyatni ham aytgan ekanlar. Ammo Muhammadning nazarlarida ichib ham bo'lmaydi uni, tahorat qilib ham bo'lmaydi. O'sha qaynatilgan sharbatni der ekanlar. Abu Yusuf tahorat bilan ichishni o'rtasini ajratar ekanlar. Ya'ni ichi bo'ladi u xurmo sharbati qaynagan, qo'yilgan sharbatni. Ammo tahorat qilib bo'lmaydi u bilan der ekan. Demak, ikkoviga ikki xil masala aytar ekanlar. Chunki u kishi qaynatilmagan xurmo sharbati bilan ham tahorat qilib bo'lmaydi, tayammum qilish kerak dedilar-ku. Demak, qaynatilgan, achchiq qaylangan o'sha ko'piklari chiqqan sharbat bilan tahorat qilib bo'lmaydi degan gaplari albatta shunday bo'ladi. Bu kishining nazdida. Endi mana yuqorida bir aytgan gapimizda ya bu kishi aniq dalil qilib aytibdilar-ki, mayizni sharbati bo'lsa yo boshqa shunaqa qoqillarni, o'rik qoqi, shaftoli qoqi, olma qoqillarini sharbati bo'lsa, shu kabi qoqi qiladigan mevalarni O'sha sharbat bilan tahorat qilib bo'ladimi? Xurmo sharbati bilan tahorat qilgan kabi desa, ular bilan omma ulamolar, ko'pchilik ulamolar nazarda tahorat qilib bo'lmaydi. Hadis faqat xurmo sharbati haqida keldi, shu haqda biz bo'ladi deb aytdik. وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها نيئا كان النبيذ أو مطبوخا حلوا كان أو مرا قياسا على نبيذ على نبيذ التمر bu sahobalarni ko'rgan tobeinlardan imom abu hanifa bilan zamondosh shu shom mamlakatini eng katta ulamolaridan yapı e, kishini gapi denen gapidan ham kuchliroq yuradigan kishi e, bu kishi 88 yili tug'ilib 157 yili vafot qilgan ekanlar ya'ni e, abu hanifa 80 yili tug'ilib 150 yili vafot qiluvdilar qariyb teng u kishi 70 yoshida, bu kishi 69 yoshida vafot qilgan ekanlar. Alloh rahmat qilsin. Mana shu Avzoyi aytayaptilarki, har qanday sharbatlar bilan tahorat qilish joiz. U sharbatlar xom bo'lsin yoki pishgan bo'lsin. Shirin bo'lsin yo achchiq achqintil bo'lib qolgan bo'lsin. O'sha xurmo sharbatiga qiyos qilib dedilar. ya'ni avzoi shunday katta olim lekin bu gaplari xato gap bizni nazdimizda ya'ni bizni sahobalar bizni imomlarimiz nazdida sohibi mazhablarimiz nazdida nima edi pishgan bo'lsa torat qilib bo'lmaydi degan gap keldiku bu kishi bo'laveradi deyaptilar biz bo'lmaydi der ekanmiz dalilimiz valana annal javaza fi nabizit tamir sabata ma'dulan bihi anil qiyos li'anna al qiyos ya'bel cevaze illa bil ma'il mutlak. Ve hada leysa bi ma'in mutlak. Bidali annehu la yazuzu tavaddu bihi ma'al kudreti alel ma'il mutlak illa enne arafna el cevaze bin nas ve nas varada fi nabidi temri khasse feyebka ma'adahu ala aslil kıyas. Pişken şerbet bilen yoki xurmo sharbatidan başka şerbet bilan tahorat qilsa bo'lmaydi dedik. Dalilimiz hurma sharbatida tahorat qilish joiz degan gap qiyosdan chetlangan holda sobit bo'ldi. Qiyos bo'yicha, qoida bo'yicha xurmo sharbati mutlaq suv emas edi. U sharbatga aylanib qoluvdi. Mutlaq suv bo'lmasa tahorat qilish joiz emas edi. Lekin Rasululloh tahorat qilganlar uchun xurmo sharbati bilan tahorat qilish mumkin deymiz. Qiyos bo'yicha joiz emas edi, faqat mutlaq suv bilan tahorat qilinardi. U mutlaq suv emas. Shu dalil bilanki, masalan, suv turibdi, xurmo sharbati turibdi. Shunda suvni qo'yib xurma sharbati bilan tahorat qilish joizmi? Mumkin emas. Albatta suv bilan tahorat qilish kerak. Lekin Rasululloh tahorat qilgan ekanlar xurma sharbati bilan. Suv yo'q vaqtida un um bilan tahorat qilish joiz dedik biz. Shu hujjat bilan. U hujjat nima to'g'risida keldi? Xurma sharbati haqida keldi. Demak, xurmo sharbatidan boshqa sharbatlar qiyosga binoan, ya'ni ular mutlaq suv emas, ular tahorat qilib bo'lmaydi. Mana birgina masala, mana bir soatlik darsimizga asos bo'ldi. Ya'ni xurmo sharbati bilan tahorat qilib bo'ladi degan so'z hadis bilan isbotlandi va biz buni dalillari bilan o'rgandik, alhamdulillah.